To je pravni lijek, što bi rekao Islam. Šta god da se desi, čovjek traži, Allahu rob traži, to kod njega, tako. I bježi njemu. Zašto? Zato što inna lillahi wa inna ilaihi rađun. Svi smo Allahovi i svi se njemu vraćamo. Tako. Znači ovo je sigurna, sigurna putanja, Sa, je tako? Sigurno se vraćamo njemu. Zato je najbolje da ovde, ovo vraćanje, je tako, je na onom svijetu, da, ovome, da smo ovde na ovom svijetu u pravcu prema njemu. Pa je onda i ono vraćanje njemu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun u pravom smislu riječi. Ja ću večera samo podijeliti meni najdraže teme, tako ja inače najviše volim akidu. Ovu sam knjigu uz Allahovu dobrotu volje pomoć radio, a e, dosta sam od ovih tema e, učio i pred ljudima znanja, znači zbog ovih tema smo dosta putovali tako da bi ovo, fala Allahu, okoristili se od toga. Ja ću večera samo podijeliti jednu od najvažnijih tema u islamu, tema koju su mnogi profulali, koju mnogi, nažalost, ne razumiju. Allah, molim da ju pute, da razumiju, pa ćete vidjeti večeras za Allahovu pomoć, a njega molim da nas pomogne, da nas uputi, da nam podari razboritost. E, <clears throat> tema je međusobna uslovljenost teuhida, rububije i uluhije. Da pojasnim. Znači, koja je to veza između teuhida rububije i teuhida uluhije? Teuhid rububije, svi znamo tako, to je priznavanje Allaha da je on sve stvorio, tako, da je on e, daje nam plodove, tako, i tako da i tako da. Znači, priznajemo ga u ovom teuhidu kao onoga koji je, koji sve stvara, tako. Međutim, kada u Kur'anu čitamo i kada slušamo ljude, kad govori, kad koriste ovaj teuhid, pa kažu, ja vjerujem Allah, tako. Ja vjerujem da on sve stvorio. Ja vjerujem da on vladar sudnjega dana. Ja vjerujem, ja vjerujem, ja vjerujem. Allah te barek je upravo radi toga šalje poslanika da ljudi, šta, pardon, ne mogu ostati samo na ovoj tezi, ne samo poslanike, poslanika, nego u ajetima, kad god spominje Tevhid Rububije, iza njega odma ide Tevhid Uluhije, pa je Tevhid Rububije u Kur'anu i u Sunnetu samo dokaz za Tevhid Rububije, tako? Znači, on služi samo kao dokaz. Sad ćemo navesti šta ovdje uzvišeni kaže. Obrate pažnju. Ja ejuha nasu abudu rabbekum u lezi halekakum, evo ga, والذين min qablikum la'allakum tattaqun. Sao da zvišeni kaže. Primijetili ste imenica nas, ena ljudi, tako. Ja ejuha nas budu o ljudi, znači kome se obraća Allah? Svima. Znači, kada je u Kur'anu ljudi, to je bez izuzetka. Faraon, Karun, uh, Ebu Džehl, Abdullah ibn Ubej, poslanik s.a.v. Ja, ti, Musa, Jusuf. O ljudi, ja, ejuhem nasu, budu, rabekumu ledi, gledajte ovo, kaže, o ljudi, budite, čuli ste glagol abdu, obožavaj, tako? Ja, ejuhem nasu, budu, rabekumu ledi, budite u ibadetu, jest, obožavajte Allaha, pa gledajte dalje. Halekakum veledine min kablikum lalekum tetekum, kaže, kaže, budite u ibadetu, obožavajte svoga gospodara koji je stvorio vas i one prije vas da biste bili bogobojazni. Evo ga, prvi je tako tevhid koji? Tevhid u? Uluhije. O ljudi, budite u ibadetu. A u tevhidu mu bije uluhije, ali tako šta je? Ispoljavanje ibadeta samo Allahu. Evo ga, znači uzvišeni poziva. Ja imam nas obodu rabekom uledi, o ljudi, budite u ibadet, pa onda ide tevhid koji? Halekakum, koji je stvorio vas. A, ovo je tevhid rububije. On je koji taj koji je sve stvorio. Pa ovdje ni kaže, ljudi, budite u ibadet u onome koji je stvorio vas. Je tako? Da biste bili bogobojazni. Pa dalje uzvišeni nabraja. Gledajte sad ovo. Pogledajte samo prvi je dio ajeta, uluhije, obožavanje samo njega, da svi valjeti budu njemu. I onda Allah naz, na, na, navodi dokaze ko je on. Upoznava nas sa njima, sa njim. Gledajte sad. Idemo prvo, kaže Halekakum veladine min kablikum lealekum tetekum. Kaže, koji je stvorio vas i on je prije vas da biste bili Bogu bojazni. Zatim dalje kaže Eladhi djale lakumul arda firašem vas sema i bina, gledajte. Kaže, koji vam je zemlju posteljom, a nebo zdanjem učinio. Gledajte dokaza. Allah opisuje sebe, ali tako nama. Ja sam stvoritelj, sad vam govorim. Gledaj dalje, kaže, zatim, وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ kaže, a nebo za njem učinio koji s neba spušta kišu da s njom izvodi plodove. Gledajte ovu, obskrbu vašu. Gledajte, i na kraju uzvišeni kaže, fela teđa'u li lahi endada wa antum ta'lamun. Kaže, zato nemojte činiti njemu nekoga ravni. Pogledajte, prvi dio ajeta, o ljudi, budite u ibadetu Allahu jednom jedinom. Je tako? Pa onda uzvišeni navodi koji tevhid? Rububijednik. Pogledajte koliko teza. Koji vam je zemlju postavljeno nebo zdanjem učinio, spušta kišu, s vam izvodi plodove, obskru vašu i Allah kaže, pa nemojte činiti na širk njemu. Gledajte ovo. Zatim, znači ovdje uzvišeni naređuje tevhid uluhije onim ljudima koji kažu, tako, ko, kaže, kuli meni ardu, va men fiha in kuntum talemun. Kaže, upitaj čija je zemlja i sve ono što je na njoj znate, kaže onim, se je kulu nelillah. Allahova. Gledajte, sad ćemo napraviti vezu. Pa zatim dalje, uzvišeni kaže, kaže, Kul efelate zekerun. Pa zašto sebi ne dadnete opomenu? Zašto se ne posjeti? Zašto se ne opametite? Gledajte sad, dalje kaže Lišini. Pa kaže Kul, eh, kul men robu se ma vati sebali u robu larši lazim. Kaže, upitaj ko je gospodar nebesa i zemlje i ko je gospodar ovdje sedam nebesa i zemlje i ko je gospodar arša veličanstveno. Kaže, šta su odgovorili? Se kulu lillah. Kul efe la te tekun. Oni kažu Allah, pa Allah kaže što se ga se onda ne bojite? Zatim kaže dalje, upitaj, u čijoj ruci vlast, gledajte ovog pitanja. Kulum min bedihi melekutu kulli še'in vehuva tuhir veluve vehuva tuđiru vela tuđaru, ali in kutum ta'lamun. Kaže uzvišeni, upitaj u čijoj ruci vlast. I on uzima u zaštitu. I od koga niko ne može zaštjen biti. Kažu oni opet, se kulu opet to je Allahovo kul fa anna tusharun kaže pa zašto dopuštate da budete zavedeni gledajte kraj ajeta sve su tačno odgovorili tako ko je gospodar Arša kažu Allah tako vjeruju da je Allah to sve stvorio tako ko je gospodar sve nebesa i zemlje šta kažu opet Allah i za svakog njihovog odgovora zašto im Allah odgovara prvo kaže kul efelate zekerun što redođete sebi pa zatim kaže kaže kul efelate tekun, što ga se onda ne bojite? Ehm, kul fe ennatus harun, zašto dopuštate da budete zavedeni? Što ste, kako to da je Allah ovako naziva, a odgovorili su tačno na pitanje? Je tako? Odakle to? Tačno su odgovorili. Je tako? Kažu da vjeruju da Allah sve stvorio, da on spušta kišu, da je u njegovoj ruci sva vlast i da njemu ne može niko ništa, on može sve. Sve su tačno odgovorili. Je tako? I Allah kaže na kraju ajta da opuštate, a budete zavedeni. Šta im fali? Nisu ga obožavali. Nisu Allah, samo su imali vjerovanje na jeziku. I srcem su to vjerovali. Jel tako? Srcem su vjerovali. Ko je stvorio nebesa zemlju? Allah. Ko je gospoda Arašava čestvenog? Oni kažu, ko je ovo odgovaro, braću moja? Mušrici. Kažu, Allah. U čuje lusti, ruci sva vlast, kažu oni, Allah. Allah. Zato im kaže, pa što ga se ne bojite? E tako? <clears throat> E zato uzvišeni navodi ove ajete, ne da je ovo vjerovanje, ovo je vjerovanje svakako, ali ovi su ajeti samo dokaz da se njemu šta i vade čini. Da se njemu obožava. Pa kad dođe čovjek i kaže, pitaš ga, vjeruješ li? Kaže, ja vjerujem. Vjerujem da Allah sve stvorio. Vjerujem u dan polaganja računa. Vjerujem da je u njegovoj ruci sva vlast. I ti mu kažeš, što ga se onda ne bojiš? Što si zaveden? Ko nisam, kaže, zaveden. Pa Allah ti kaže da si zaveden. Zašto? Kako je moguće da kažeš i sve ovo potvrdiš? Potvrđuješ tvog stvoritelja, a onda taj tvoj stvoritelj te poziva da mu učiniš teždu, ti kažeš, A, a. Kako je moguće? Je tako? Da li, braćo, od nas Allah traži da mi samo ovo potvrdimo? Ne traži. Pogledajte ovo, evo vam u Upitajući ruci vlast, oni kažu Allahova. Ako Allah od nas ovo traži, a danas to mnogi govore, onda hajmo kući. Mi vjerujemo u sve to. I nema potrebe. Ne. Nije sa ovim došao Resul a.s. Allah traži da mi sav svoj život počinimo njemu te bareke o ta'ala. Kad vidimo mjesec, sunce, kišu, vjetrove, sve ono što je oko nas, da nas to još više motiviše da činimo i badet samo njemu. Je tako? Pa je Allah te bareke o ta'ala, braćo moja, u samo ova dva ajeta, tri, Znači, navodi, i to je u čitavom Kur'anu, gdje god nađete tevhid rububije, on je samo dokaz za tevhid uluhije. Ništa drugo. On je samo služi za dokaz, a ne da se samo on potvrdi. Jer ako je samo potvrda tevhida rububije, i kad bi to bilo samo to, da je dovoljno, znate koliko bi bilo kršćana muslimana? Židova muslimana? Mušrika muslimana? Muslimana? Kršćani vjeruju da je Bog jedan, tako? Čine mu širk. Širk mu čine, jer vjeruju da se Bog utjelovio u čovjeka i sišao na zemlju. Tako? I kad je upitaš ko je stvorio, kaže Bog. Jes, ali mu činite širk. Zato Allah kaže, dole, فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ يَنْدَادَ وَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Kaže, zato nemojte činiti njemu drugi ravni. Ne možeš Boga i čovjeka sve su na istu ravan. Kako možeš pomisliti tako nešto? Možeš li zamisliti Boga da hovoda sa nama i da pije, jede i spava? Da ga ljuljamo u bešici? To je taj širkogavni. Ili da poravnaš Boga sa mrtvim čovjekom u kaburu. Obraćaš se mrtvacu. Pored Allaha živog i vječnog, koga ne obuzima ni ni san, koji nema manjkavosti, koji je savršen sa svim svojim uzvišenim imenima i savršenim svojstvima. Jer svako njegovo ime nužno proizilazi iz savršeno svojstvo. Ar-Razak. On je taj koji daje obskrbu. Šta je savršeno svojstvo? Svojstvo nepresušne obskrbe. Obskrba koja nikad ne može presušiti. To je savršenost Allaha. Onaj koji sve vidi, to nije naša vid. Ne, ne smijemo porediti. Ne Tako, ne ulazimo u kakvoću Allahovak vida ali vjerujemo da je njegov, njegovo ime, da, on, da, on, da je on taj koji sve vidi savršeno, ili tako, i da nema nikakve manjkavosti. I vjerujemo da on sve vidi. Crnog mrava u crnoj noći, u crnom kamenu. Allah ga vidi. Kako i ne bi kad ga je stvorio. <laughs> Zar može ne vidjeti onaj koji je sve stvorio? Koji je dobro obavješteno svemu. Koji kaže, ni suhi list ne otpane, a da on za njega ne zna. Ni suhi list ne otpane, a da Allah za njega ne zna. I onda dođe čovjek i želi da se približi Allahu putem njegovog stvorenja. Kako ogavno. Kaže, sveti Petar, sveti Mitar, sveta Marija, sveti Isus, sveti udubila. Kao da je Allah gluh, pa se on obraća. Ali pogledajte kako svaki širk koji je, ko, koji je temelj njegove ružnoće? Tako. Čovjek se obraća drvetu. Drvo koje ni čuje, ni vidi. I on se njemu obraća. Nadaju se da će to drvo zagovarat kod njega, kod Allaha. To jest, on ne vjeruje u Allaha kako treba, nego smatra, pa mi njih ne obožavamo. Nego samo je da nas oni približe Allahu. Znate šta je ovo približavanje? Oni nemaju jekina, braćo. Jekin je kod njih ravan nuli. Oni su mušici. Pa je ovo približavanje. Pa eto, znam ja da to nije Bog. Ali eto, ne znam ja Allah, drug će obožavat. Lako ću ga obožavati. Preko kamena, drveta, kipa, groba, kabura, evlije, poslanika. Nikako. Uzvišeni poziva, kaže, i zato navodi, zato je ovo oštra i opasna prednja. I on ima koji kažu da je iman samo u srcu. To su džahmije. Ne treba kaj ništa ni govoriti. Mi vjerujemo, iman je u srcu. Vjerovanje. Tako. Šta su duše rekla gospodaru kada je stvorio i? Kaže, recite, zar ja nisam gospodar vaš? Jesi. <laughs> Mi svjedočimo. Ovo ti je prvi dokaz za sudnji dan. Mi svjedočimo da si ti naš gospodar. Duše, shodno koliko je ti uprljaš, ona manje svjedoči. I svi vjeruju. Svi znaju da postoji samo jedan Bog. Ali mu čine širk. Tako. Pa gledajte dalje. Kaže uzvišeni Tebarek je Votala Zalikumullahu rabbukum Zalikumullahu rabbukum To vam je Allah gospodar vaš. Gledajte dalje. I kaže dalje Allah subhanahu wa ta'ala La ilaha illa hu. Nema Boga osim hu. Osim koga? Njega. Koga? Sa sa velikim slovom na početku, da pojasnim. Znači, la ilah ilahu, osim, nema Boga osim njega. Koga? Allaha. Pa kaže uzvišenje dalje, gledajte sad. Hvali kukuli še in fa'budu, kaže, stvoritelja svega, zato je ga opet glagol, obožavanje. Zato njemu budite u ibadetu. Kaže uzvišeni, gledajte dalje, kaže, ve hu ala kulli še in vakil, on nad svim bdi, Znate šta je ovo bdijenje ako prevedemo? To nije bdijenje da neko nešto čuva, nego ovaj prevod ovde, وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٍ jeste. Kaže, vakil, ovo je bdijenje apsolutno. Sve vidi, sve čuje, sve zna i svega gospodar. To je Allah. Onaj koji nad svim bdi. I dobro zna šta mi hoćemo. Pazite, on zna prije nego nas je stvorio, tako? To jest, prije nego su naše duše rekle, u levhi mahfuz, onaj koji sve zna, zapisao sad ovaj moj pokrit. Zapisane moje riječi. Prije nego sam ja uopšte, na Allah samo zna koliko godina, rođen, ja, mali, slabašni, njegov rob, Allah zna, sve zapisano. Allah objavljivo mushaf, Kur'an, ajet po ajet. Je tako? Dio po dio. Zato je on muđiza. Koraci se dešavali, Allah objavljivo ajet. Sve ovo Allah znao. On sve o nama zna, vraća. Zar onda nije najpriječe da budemo u ibadetu njemu? Evo i ovom ajetu uzvišeni kaže, potvrđuje, Zalikum Allahu rabukum, to vam je gospodar vaš, rabukum, Ovdje, na koga se misli Rabbul Kum? Koga vam? Svi ljudi! Cijelog čovječenstva. To vam je gospodar naš. I pogledajte. Allah nam šalje pismo da se upoznamo sa njim. Tako? I nije nas opteretio da mi tražimo kako da upoznamo se sa našim gospodarom. Pismo nam poslao, braćo. Zbog tog pisma ljudi danas glave daju. Obradovali se njegovom pismu. Allah im napisao sve i vjeruju njemu. To tako? Vjeruju ono što im je on napisao. Kad kažem napisao, poslao, objavio Allah tabar kretala. Tako? Pa shodno imanu i stepenu vjerovanja u onoga, tako? I akinu i objeđenju i hlasu, mu mi radim. Kakvog su onda ubjeđenja ljudi koji samo kažu da vjeruju Allaha? Pored ovolikog pisma. Ništa onog ubjeđenja. Ništa onog, braćo moje. Allah te bareke od tala, gledajte sad ovo. Ajet koji ste čuli, samo Allah zna koliko puta, i ja sa vama zajedno, kaže od mišljim, vema halakul džinne val inse ila li abudu. Evo ga opet. Ovo je tako jasno. Ovo ma halektu džinne val inse halek. Evo ga, stvaranje opet. Kaže uzvišeni. A nisam, ovo ma, a nisam stvorio ljude i džine, osim šta? <laughs> Pa mi čine i bare. Ovo je toliko jeste, ste razumili, braće? Znači, stvoreni smo samo da njemu činimo i bade. Jer Allah kaže, nismo stvoreni osim za to. Koji i bade? Da samo kažemo da vjerujemo, jel? da on sve stvorio. Evo Allah kaže, nije tako, ne tražim ja to od vas. To stoji. I vi ste tačno govorili, je sad potvrda ovoga vas, što govorite, jest Muhammedu Rasulullah. Vi ste rekli la ilaha ila la. To je tačno. Nema drugog ilaha osim Boga, osim Allaha tabar katala, koji zaslujem se i bade čini, osim Allah. To ste tačno rekli. Ali Muhammedu Rasulullah, ono vas razotkriva uputa je od Allaha. Tako, zatim su relativna od Muhammeda ali sallatu sallam. Ovo vas rastavlja od la ilaha illallah. Ako vam je la ilaha illallah ispravno i Muhammed Rasulullah mora biti ispravno. A kaže poslanik Islama, onom sahabi koji je stio malo više i badrt, pa izašao na sunce da posti, neće ni da jede da pije. Pa kaže poslanik, ja se od vas najviše bojim Allaha i klanjam i postim tako? I ženim se, i spavam, i jedim. Kaže, rešite mu da Allahu ne treba ono što on radi. Gledajte ovo. Ashab je mislio da je to ibadet i radio, postio je miski na sunce. Poslani kaže, to Allahu ne treba. Nemoj izmišljati džaba. To što se ti patiš i mučiš, i iako si iskren, džaba ti. Ako je džaba, sa iskrenim, a neispravnim, šta je onda sa neiskrenim i sa neispravnim? <laughs> Jeste razumili? Šta je onda sa neiskrenim i neispravnim, sa neispravnim? Je tako? Džaba, poslani kaže, ali sada to sam, njemu ne treba, reste Allahu, da Allahu ne treba ono što radi. Tako? Pa Allah subhanahu wa ta'ala, tako, ovo jabudun, ila jabudun, kaže značenje da me kaže izdvoje u obožavanju. To bi značilo to. Samo njega, jednog i jedinog, dove, strah, nada, tevekul, oslonac, zaštita, pomoć, obskrba samo od Allaha. Ovo da ne bi pogrešno shvatili, da ne ideš ništa radi, sjediš i da daći ti Allah obskrbu. Nije tačno. Ti ustani, krijeni i onda zamoli Allah da te obskrbi na putu stjecanja obskrbe prema njemu. Ovo je, Allah najbolje zna, ispravan oslonac sa Allaha. Ti kreni na put, uzmi gedore, uzmi šeraf ciger, kreni napraviti i zamoli Allah te pomogne da to uradiš. Ako i ne uradiš i ne bude, opet zafali njemu što nisi uradio, mora je tu neki hajr. A je hajr, sigurno. Šta je dokaz? Kaže Allah, vi mislite nešto dobro po pa vas, ono loše. Vi mislite nešto loše po vas, a ono dobro. Pa kaže Allah, Allah zna, a vi ne znate. Šta ovdje Allah nama kaže? Šta god da se desi ti počneš se bun, pa ne znaš šta je. Ti ne znaš da to dobro, zato je loše. Onda je najbolje šta? Šuti. Allah kaže, Allah zna, a vi ne znate. Allah kaže da mi ne znamo šta je za nas dobro, šta je loše. Ne znamo, Allah kaže. Zato kad se desi, stani. Stani. Zašto? A to je vjerovanje u kader. <laughs> Hadulla, desilo se tako. Molimo Allah da nam podari ovakvo razumijevanje vjerovanja u kader. Tako? Znači, rob, braćo moja, ne može postati mu vehid ako potvrđuje samo stvaranje Allaha. Ono što Allah sve stvorio. Ne može, tako? To jest, ako ga ne uspostavi taj teuhid robobijet. Zato uzvišeni kaže, ako ju pitaš koji je stvorio, kaže uzvišeni, lekulune lillah, kaže reći će, sigurno će, kaže, al, kaže Allah, ako ju pitaš koji je stvorio, kaže uzvišeni, sigurno će reći Allah. Pa gledajte se, kaže uzvišeni. Fe enna ju fekun, pa kud se kaže onda odmeću? Kud idu? Zašto Allah, oni odgovaraju tačno, Allah im kaže, ko se odmeću? Ne da kažeš nekom danas, ko je stvorio sve, kaže Allah, pa ko se onda odmećiš? Ti i mene, odmu, za te odmetno. Hajme, evo, Ezan uči. E, moram ja ići na posao. Ko se odmećeš, bolam, što važiš? Zatim dalje zviši mi. Pa ako upitaš, kaže, ko je stvorio nebese i zemlju, gledajte šta odgovaraju. Kaže Allah, oni će sigurno reći, Subhanallah, gledaj šta će, šta Allah kaže, šta će reći. Lekulunne halekahunne l'azizul alim. Kaže, stvorio je, stvorio ih je silni i sveznajući. Vidite kako odgovaraju tačno. Ako ju pitaš, kaže, Allah kaže, sigurno će ti odgovoriti. Zašto Allah kaže, ovdje sigurno će ti odgovoriti? Zna Allah da oni znaju ko je stvoritelj. Tako? I oni tačno odgovaraju, zna Allah, pa im uzvišeni kaže, Kaže, efela, te kun, pa što ga se onda ne bojite? Šta im kaže Allah? Iako su sve ovo tačno odgovorili. Kaže, ko vas hrani iz neba i iz zemlje? Čije su dijelo sluh vi? Ko stvara neživo i živo? Pogledajte rububijeta, braćo. A pretvara živo u neživo. I ko upravlja svim? Allah, kaže Allah, reći će oni. A ti reci, kaže uzvišeni glaj, kaže poslaniku, fe se kuluna lilla, uh, fe se kuluna Allah, fe kul, kaže, a ti reci, e fe la te te kul, pa što ga se onda ne bojite? Kaj reći im, kad sve to odgovori, reći im šta, da su muslimani, jel? Reći im to, oni su Allahu ekber, oni su mu vehidi. I šta su rekli? Stvorio je svizni, sve, silni, sveznajući. znajući. Kaže, eh, a ti im onda reci, pa što ga se onda ne bojite? A strah je šta i? I badet. Gledajte kako je strah teuhid uluhije. Jel, eh, onaj, što kaže poslanici srlim, ja se od vas najviše bojim Allah, ali klanjam i klanjam i postavim, ostavim se, ženim se, resta mu da to ne treba. Pa boji se čovjek Allah koji neće Allah da padne na sežbi? Ne boji. A kažu da se boji. Nije ga straže hrnama. Nije ubijeđen. Neće da obožava Allaha. Zato Allah kaže njima zašto ne dođete pameti. I pogledajte. I s ovim ću završiti. Zar nije čudno, braćo moja i sestre, da su narodi poznavali Allaha Jel tako? I priznavali da je on stvorio i sve što vidi i što ne vidi. Sve su priznavali. I gledajte, i kad im taj isti Bog koji, koji i sebe opisuje, tako, njima, nama, opisuje sebe Allah, tako, kad taj Bog za koga ti kažeš, vjeruješ da on sve stvorio, kad te taj isti Bog poziva da paneš na sveću, ti kažeš neću. Pa šta moraš biti drugo osim nevjernik? Hajde Allah, treci. Šta možeš biti drugo? Je tako? Ne možeš biti ništa drugo. Nema šanse da budeš nešto drugo. Kako? Okrenuo glavu od Allahove knjige. Sve o 23 godine rada, samo na puku vjerovanje. Ja vjerujem. I ti kaže, ne znaš šta je u mom srcu. Ama evo Allah kaže šta ti je u srcu. Kaže ti Allah, ne bojiš ga se. Tako. Nije te strah njega. Evo Allah ti kaže, onaj koji te stvorio, on zna, on ti kaže da ga se ne bojiš. Što ložiš, djoba? Mene i ne zanima što je u tvom srcu. Nici je ikom naređeno da gleda po srcima. I nemoj srce spominjati. Srce u našoj akidi nas ne zanima. I u poslanikovoj. Tako? Ali dijela su ta koja muslimana čini muslimanom. I to i ta dijela. Jer musliman može biti mušrik, je tako? Ako klanja, posti, džihad obavlja, daje sadaku, zekat, može biti mušrik? Može li, braćo? Može, subhanallah. Može. Kukjabe su ljudi klanjali činili širk. Muhammed Jad Vahab je došao, koliko imate sufija? Klanjaju činije širk. I muslimana odaj na Ajmatovici, širk učine Allahom. Ode na djevojačku pećinu, okrene se prema liku te djevojke, pomiluje i po sebe i potare po sebi. Koliko je ljudi klanjalo ošlo to rabiju, vjerujući da on ima moć da ljude izliječi, samo pokretima ruku. Pa vidjeli ste kako dvorana zetra, ne znam, desetine hiljada ljudi, muha se ne čuje. On digi, kaže, sad šute. I oni digli one kisele vode, jamnika, oaza. I niko ne govori ni a. Šute. U ibadetu to rabiju. Strah ih to rabija. Nijedan koji se okusio toga nije musliman. A more ljudi bilo, slušao sam jednog daju, hođu, koji kaže ja sam stao i zaustavljao studente i neke magistre. Nemoj, kaže, ovo samo da vidim. Šta je? Ama kaže, čoveče, ne možeš. Ja ih kaj zaustavljam. Evo ljudi koji kažu da vjeruju da Allah sve stvorio, da on liječi. Što su što to rabio? Počudnovate moć. A tako? A pogledajte šta im je uradio. Kad idu u doktoru, običnom doktoru, za bubrege, za, ne znam, neke bolesti, odeš normalno doktoru, doktore, predaš širicu i leći se, to nije širk. To je mustehab u širijatu. Idi, leći se. Tako? Što tad ne čini? A gledaj šta je to rabio radio? On je doveo na najglupiju stvar za koju su svi rekli, ovo nema veze sa životom. Dunjalučki eksperti za nekakve nauke kažu, ovo je glupo, čista. A kamo li ali mičenjaci? I šta im je šetan uradio odrevi da počine šta? širk Allah. Sveli Allahovo stvaranje i obožavanje njega u jedan litar kisele vode. U čovjeka koji je sve, samo nije normalan. Zato, braćo moja, sebe i vas počećam na obožavanje Allaha te bareke u da ne bude u tome I Allah molim da nas očiti da ne bude primjese širka, da ne bude primjese nifaka, da ne bude primjese onoga što može ta ibadet prema Allahu da nam, da nam uprlja. Mi ćemo se, hvala da ne još družiti sa ovim temama, inšala, kako bi povećali svoj iman, kako bi povećali svoje znanje i kako bi ovaj dunjalički svijet i ovaj dunjalički život koji je e, sami preznak sudnjega dana i nema nikakve sumnje da je ovo pred predznak sudnjeg dana, brzine, događa i sve ono što dešava, samo možemo očekivati uz Allahovu pomoć, jer sigurno, braćo moja i sestre, ovolika prolivena krv i zulm spra muslimana, tako mi Allah, Allah na ovo neće ostati, a da neće reagovati. To smo ubjeđeni i sigurno, onda kad su muslimani tako u najtežoj poziciji, kada danas možda više nego ikad je potrebna pomoć. Znajte dobro, Allah te bareke od tala će sigurno a, sebebom ovih ljudi koji su dali svoje živote za njegovu vjeru, to kod Allaha neće proći tako kao što mnogi misle. Posle bedra su se juhuda mnogi radovali da su muslimani pobijeni, međutim, Allah te bareke od tala dao je bereket u krvi tih ljudi, tako kažem u krvi, u onome što, zašto su oni se zalagali i nema nikakve sumnje da ovo E, početak kraja svih ovih fitni munafika, mušrika i svi oni vojski i vojski koje su se digle da unište islamu muslimane. Allaha molim da nas pomogne sve, da pomogne našu braću u Siriji. Allaha molim da pomogne našu braću u Iraku, našu braću u Afganistanu, u Palestini, u Somaliji, u Maliju, i na svim mjestima gdje se bori da Allahova riječ bude gornja. Allaha te barke ta'ala molim da ponizi kufri nevjernike, da ponizi munafike, murtede, da je uništi, da uništi njihove rove, da uništi njihove safove, da pocijepa rukama muđahida njihove redove. Allaha molim da uništi izdajnike, da skloni prodane duše. Allaha te barke ta'ala molim da sve one koji su dali doprinos na bilo kojem polju, da ih primi sebi u svoje okrilje da ih primi kao šehide. Allah te barkata molim da nas učini ponosim na njih. Allah molim da uh, njima oprosti, da ih uvede u džernet firdeus, da se sa njima zajedno iša ta'ala vidimo i sjelimo. Allah molim da nam oprosti naše greje i sramote pokri. Allah molim da nas uvede u džernet. Alhamdulillahi rabbil alemin. Subhanak Allahum i bihamdik. Ešadu ilaha ilan tastakvike ve tubulik. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.